qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning shahid shayx abdulla azzam fatvolar o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishida atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni izn haqida ya'ni ruxsat haqida bu masalaga oydinlik kiritish uchun biz ya'ni shayx Abdulla Azzam Allohning yordami bilan shuni aytamizki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida bayroq o'rnatilgandan keyin va ummat jihodga safarbar etilgandan keyin sahobalar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'rashmagan. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'rashlari bu jihodga borishga azmi qaror qilgandan keyin yoki sahobiyning ismi jang ro'yxatiga yozilgandan keyin maslahat va mashvarat sifatida bo'lgan. muoviya ibn jahima salmiydan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi jahima rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi va ey allohning rasuli men g'azotga bormoqchiman va sizdan maslahat so'ragani keldim dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam onang bormi deb so'radilar u ha deb javob berdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam onang bilan birga turgin jannat uning oyoqlari ostida dedilar. Imom Ahmad va Imom Nasoiy rivoyatlari. Boshqa bir rivoyatda men falon g'azotga borish uchun ro'yxatga yozilgani keldim deyilgan. Bu hadisi sharifda aytilayotgan narsalar jihod farzi kifoya holatida sodir bo'lgan. Ammo ommaviy safarbarlik e'lon qilingandan keyin jihod farzi aynga aylanganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'rash nifoq alomati bo'ladi. Muhkamut tanzil, ya'ni Qur'oni Karimda shunday deyiladi. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi vel yevmil ahir vartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo va oxirat kuniga ishonganlar sizdan mol jonlari bilan jihad qilishdan qolish uchun izn so'ramaydilar. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlarni bilguvchidir. balki faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan va ko'ngillarida shak shubha bo'lgan kimsalargina sizdan jihoddan qolish uchun izin so'raydilar. Chunki ular o'z shubhalarida ikkilanib yuradigan kimsalardir. Tavba surasi 44-45 oyatlar. Ammo xulafoy roshidinlar Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali radhiyallohu anhulardan sahobalar va tobiinlar ulardan izin so'raganlar haqida biror narsa borligini biz bilmaymiz. Biror kishi g'azotga yoki jihodga borish uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu ga kelib, undan izin so'ragan holati bo'lmagan. Bu yerda eng muhim narsa shulkim bayroq o'rnatilishi va qo'shinning jo'natilishidir. Xalifalardan keyin kelgan Amirul Mu'mininlardan ham ribot yoki jihodni niyat qilganlar Amirul Mu'mininlarga odam yuborib, ulardan izin so'ragan biror kishini bilmaymiz. Islom tarixida ruxsatsiz, izinsiz jihod yoki g'azotda qatnashganligi uchun Amirul Mu'minin tarafidan jazolangan biror musulmonni ham bilmaymiz. Izin hujum va jang oldidan dushmanga hujum qilish paytida musulmonlarning rejasini buzmaslik uchun intizom va tartibni saqlash maqsadida faqat bosh qo'mondon va maydon qo'mondonlaridan so'raladi. Xolos. Imom Avzoiy rahmatulloh alayh kabi ba'zi faqihlar imom ya'ni xalifadan so'raladigan izinni lashkar devonidan oylik, ya'ni maosh oladigan askarlar holatiga xoslab qo'yishdi. Alloma Ramli Nihoyatul Muhtaj nomli kitobining 8-tom 60-varaqda shunday deydi. Imom, ya'ni xalifa yoki uning noibi iznisiz jang qilish makruh. Ammo bundan 3 holat mustasnodir. Birinchi holat izn so'rash maqsaddan mahrum qilsa. Ikkinchi holat. Imom nohaq ravishda jangni bekor qilsa. Uchinchi holat. Izn so'raganda unga ruxsat bermaslik gumoni g'olib bo'lsa. Mavzuga qaytamiz va aytamizki, hozirgi aytib o'tilgan so'zlarning hammasi jihod farzi kifoya bo'lgan holatiga tegishlidir. Ammo jihod farzi ayn bo'lganda izinga ham, izn so'rashga ham o'rin yo'q. Islom filosofi Ibn rusht bunday deydilar. Imom, ya'ni xalifa, adolatsiz bo'lsa ham, modomiki ma'siyatga buyurmasa, unga itoat vojib. Imomning ma'siyatga buyurishi esa farzi ayn hisoblangan jihatdan man qilishidir, deydilar. Masalaga yana ham tiniqlik kiritish uchun aytamizki, farzi kifoya holatida izn va izn so'rash bu faqat farzi kifoyani bajarishga mujohidlar adadi yetarli bo'lgandan keyin vujudga keladi. Ammo yetarli adad hosil bo'lishdan ilgari jihodga bo'lgan xitob, ya'ni chaqiriq hammaga qaratilgan va hammaga farzi aindir. Shunday holatda ba'zilar tomonidan bajarilishi bilan farzi ayn, farzi kifoya holatiga tushadi. Ya'ni boshqalardan gunoh soqit bo'ladi. Yetarli adad vujudga kelishdan ilgari farzi ayn bilan farzi kifoya o'rtasida farq yo'q. Yetarli adad shug'ullanishdan ilgari izn ham va izn surash ham yo'q. Jang maydonida farzni ado qilishga musulmonlardan yetarli miqdor borligini bilgandan keyingina izn va izin so'rashga yo'l ochiladi kimdir aytishi mumkin biz jihodning farzi ayn ekanligini va unga hech kimdan izin so'ramasligini aniq bildik lekin bu yerda ba'zi muhim savollar mavjud birinchi savol shu kunlarda jihodga ommaviy safarbarlikni amaliy ravishda tatbiq qilib bo'ladimi Ba'zi olimlar ayol kishi erining iznisiz, farzandlar ota-onadan izinsiz va islom talab qilganidek ommaviy urush safarbarligini mana bu sabablarga ko'ra juda qiyin ekanligini aytishadi. Birinchi sabab hech qaysi islomiy mintaqa hamma musulmonlarning 10 dan 1 qismini ham o'z ichiga sig'dira olmaydi. Ikkinchi sabab Bu safarbarlik ummatning ozod bo'lishiga umid deb e'tibor qilinayotgan islomiy ta'lim tarbiya jarayonini izdan chiqishiga olib keladi. uchinchi sabab Falastin yoki Afg'onistondagi jihodga qilingan bu safarbarlik boshqa islomiy yerlarni bo'shatib qo'yishga olib keladi. Bu esa har bir shaharda kommunistlar, milliy uyg'onish partiyalari, millatchilar va dinsiz dunyoviy tuzum tarafdorlariga sharoit yaratib berish demakdir. Javob agar falastinda musulmonlar jangga bo'lgan ommaviy safarbarlik haqidagi Allohning buyrug'ini va shariat ahkomlarini bir hafta tadbiq qilsalar falastinda yahudiylar oxirigacha qolmaydi shuningdek afg'onistonda ummat jihodga umumiy safarbar etilsa ish uzoqqa cho'zilmaydi Mana shu paytda da'vatchilarning joylari bo'shab qolmaydi va ayollarning chiqib ketishligi sabab uylari ham vayron bo'lmaydi. Lekin biz har safar kofirlarning hukmronligi ostidagi islomiy o'lkalarni ular butunlay yutib yuborguncha kutamiz va hozir ham kutmoqdamiz. Butunlay yutib yuborgandan so'ng unga qayg'u hasratlar va ko'z yoshlarimiz bilan yig'laymiz va o'tkir-o'tkir xutbalar o'qiymiz. Albatta, biz islom dini bilan milliy fikrlaymiz. Ya'ni fikrlarimiz milliy islomiydir. Bizning nazar va fikrlarimiz sykes beku shartnomasi yoki Britaniyalik, Fransiyalik Jon Antonlar chizib belgilab bergan jo'g'roviy hududlardan tashqariga o'ta olmaydi. Ikkinchi savol. Bitta amirsiz jihad qila olamizmi? Javob: Ha, biz amirsiz ham jihad qilyapmiz. bir amirga musulmonlarning birlashmasligi jihodning farziyligini bekor qiladi deb hech kim aytmagan. Balki biz salibiylar va mo'g'ul tatar janglari davrlarida musulmonlar turli amirlar bilan jang qilganlarini ko'rdik va o'qidik. Har bir shaharda bitta yoki bir nechta amirlar bo'lgan. Suriyaning Halab shaharida bitta amir, Damashqda ham bitta amir va Misrda esa bittadan ko'p amirlar mavjud edi. Hatto ba'zi amirlar o'z birodarlari bo'lgan boshqa amirlarga qarshi kurashda nasroniylardan yordam so'rashgan. Masalan, Amir Shovar Misrning Zarg'am shahridagi boshqa bir amirga qarshi nasroniylardan yordam so'rashidir. Mana bunday holat, ya'ni amirsiz holat musulmonlar yerini himoya qilish uchun jihodning farziyligini bekor qiladi deb olimlardan birortasi aytmagan. Balki ulamolar musulmonlarning majburiyatlarini kuchaytirishgan. Andalus holati ham xuddi shunday bo'lgan. Bir shoir Andalusdagi o'sha davr vaziyatini mana bunday tasvirlaydi. Andalusdan meni chetlashtirgan narsa u yerdagi har bir mahallada bir amirning bo'lishi har bir amir uchun bitta minbarning bo'lishidir mana shunday holatda ham jihod yo'q deb hech bir olim biror narsa demagan balki andalusdagi katta ulamolar oldingi saflarda bo'lishgan ba'zan muta jangi kunida ro'y berganidek umumiy amir tarafidan salohiyat berilgan shar'iy qo'mondondan jang maydoni xoli bo'lib qolishi mumkin o'sha muta jangi kunida shunday holat ro'y berganda jang bayrog'ini Xolid ibn Valid qo'lga oldi va bu bilan musulmon lashkarini qutqarib qoldi va bunday qilingan ishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabul qildilar va Xolid ibn Validga tasanno aytdilar ba'zan imom yoki amirul mu'minin bo'lmasligi mumkin. Lekin bu holat musulmonlar yerini mudofa qilish va jang qilish farziyligini bekor qilmaydi. Va biz katta amirlikning vujudga kelishi va u amirlik xalifalikni yangidan tiklashini kutib o'tirmaymiz. Chunki umumiy boshqaruv va xilofat dars va saqofat bilan vujudga kelgan nazariya orqali tiklanmaydi. balki xos boshqaruv, ya'ni jang boshqaruvi, umumiy boshqaruv va xilofatga aylanish uchun eng sog'lom va to'g'ri yo'l bu jihoddir. Mujohidlar ularning kuchligini zaifdan qaytarib turadigan, tarqoqni birlashtiradigan va ishlarni isloh qiladigan amirni jihod uchun o'zlari ixtiyor qiladilar. Uqba ibn Omirdan rivoyat qilingan sahih hadisda u kishi shunday deydi: rasululloh sollallohu alayhi vasallam sariyani ya'ni bir guruhni g'azotga yubordilar men shu sariyadagi bir kishini qilich bilan qurollantirdim u kishi jangdan qaytib kelgach rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni men tayin qilib yuborgan kishi mening buyruqlarimni bajara olmayotgan bo'lsa, buyrug'imni bajaradigan kishiga almashtirishdan ojiz bo'ldilaringmi deb malomat qildilar. Meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunday malomat qilganlarini hech ham ko'rmaganman dedi. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyatlari. Mana shu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak qo'llari bilan bayroq bergan sariya amrini almashtirishga targ'ib qildilar. Shunday ekan, aslo amr bo'lmasa, unda qanday bo'ladi? umumiy jang amirini tayin qilishga ehtiyoj juda qattiqku Alloma ibn Qutoma al mug'niy nomli kitobining 8-tom 250 varag'ida amirning bo'lmasligi jihodni orqaga surmaydi. Chunki jihodning orqaga surilishi jihoddan bo'lgan manfaatdan mahrum qiladi deydilar. Odamlar amir saylasalar unga itoat qilishlari vojib bo'ladi. Ali Molikning Fath nomli kitobi 1-jild 253-varaqda shunday deyiladi. Shayx Mayyora agar amir mavjud bo'lmagan vaqt bo'lsa va odamlar ularga yo'l ko'rsatishi va kuchlisini kuchsizdan qaytarib turadigan o'sha vaqtning ulug' bir kishisiga fikrlarini jamlasalar, ya'ni o'zlariga yo'l boshchi qilib tanlasalar va shu kishi kuch toqati yetganicha shu ish bilan shug'ullansa unga qarshi turish joiz emas kimda kim unga qarshi tursa demak u islomga bo'ysunmaslikni va jamoatni bo'lib tashlashni xohlayotgan bo'ladi hadisi shariflarning birida mana bunday deyiladi yaqin kelajakda turli yomonliklar bo'ladi kimda kim jam bo'lib birlashib turgan ummat ishini parchalashni xohlasa u kim bo'lishidan qat'iy nazar uni o'ldiringlar. Kimda kim ishlaring bir kishiga jam bo'lib turgan holatda jamoat tafriqasini xohlasa, uni ham qatl qilinglar. Imom Muslim rivoyati. 3-savol. Har xil qo'mondonlar mavjud bo'lgan holatda Afg'onistonda biz jang qila olamizmi? Javob: Qo'mondonlar har xil va tarqoq bo'lsa ham Afg'onistonda jang qilish farz. Chunki jang xudosizlar tarafidan tajovuz qilingan musulmonlarni himoya qilishdir. Xudosizlar va kufrga qarshi bir qancha islomiy majmualar bilan jang qilishda hech qanday shar'iy to'siq yo'q. Zero har bir hizb qo'mondoni shu hizb uchun jang amiri hisoblanadi. 4-savol. Hamma odamlar o'tirgan holda bir kishi yolg'iz o'zi bo'lsa ham jang qiladimi? Javob: Ha. yolg'iz o'zi ham jang qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo yolg'iz payg'ambari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga mana bunday xitob qildi. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak va harridil mu'minin asallohu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallohu ashaddu ba'sahu va ashaddu tankila. Ya'ni ey Muhammad, Alloh subhanahu va taolo yo'lida jang qiling. chunki siz faqat o'zingiz uchun javobgarsiz va mu'minlarni ham jangga targ'ib qiling. Shoyat Alloh dinsiz bo'lgan kimsalarning shiddatini daf qilsa, Alloh subhanahu va taolo quvvati ortiq, azobi qattiq zotdir. Niso surasi 84-oyat. Mana bu oyati karima Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ikki farzni buyuryapti. Chunki buyruq farzni ifoda qiladi. Birinchi farz yolg'iz o'zlari bo'lsa ham jang qilish. Ikkinchi farz. Mu'minlarni jangga targ'ib qilish. Azizlik Robbisi jangdan bo'lgan hikmatni zikr qildi. Bu hikmat kofirlarning shiddatini daf qilish. Chunki kofirlar bizning vujudimizdan qo'rqmaydilar. Faqat mana shu jang bilangina bizdan qo'rqadilar. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Ya'ni to dunyoda biror fitna qolmay butun din, ya'ni ibodat faqat Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan jang qilinglar. Fitna, ya'ni shirkning hukmron bo'lishi va kufrning g'olib bo'lishi bu jangni tark qilishdan kelib chiqadi. Sahobalar radhiyallohu anhum bu oyatning zohiriy ma'nosini juda yaxshi fahmlaganlar. Abu Ishoq aytadilar: "Men Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu ga bir kishi yolg'iz o'zi mushriklarga hamla qilsa, ya'ni hujum qilsa, u kishi o'zini halokatga tashlagan bo'lmaydimi?" dedim. Shunda Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu: "Yo'q, Chunki Alloh o'zining elchisi sollallohu alayhi va sallamni yuborib, "Ey Muhammad, Alloh yo'lida jang qiling. Zotan siz faqat o'zingiz uchun javobgarsiz" deb marhamat qilgan. Siz aytgan narsa nafaqa to'g'risida deb javob berdilar-da, mana bu oyati karimaga ishora qildilar. "Va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka." Ya'ni Allohning yo'liga infoqi ihson qilinglar. va qo'llaringni halokatga tashlamanglar. Boshqacha aytganda, Alloh subhanahu va taolo yo'liga sarf xarajat qilmaslik bu ayni halokatdir deganidir. Ibn Arabiy Ahkomul Qur'on nomli kitobining 2-jild 954-varaqda mana bunday deydi. Ba'zan dushman islomiy yurtlardan biriga g'olib bo'lishi yoki uy hovlisiga, sahnasiga bostirib kirishi bilan jihad farzi ayn bo'lgan paytda umumiy safarbarlik ham farzi aynga aylanish holati mavjud bo'lib turadi. Shunday vaziyatda dushman sharmanda bo'lib, Allohning dini g'olib va asrlar ozod bo'lgunga qadar barcha xalqqa yosh bo'lsin, qarichol bo'lsin, ulovda bo'lsin, piyoda bo'lsin, qul bo'lsin va ozod bo'lsin, ota-onasi bo'lsin va bo'lmasin, agar bo'lsa izinsiz ommaviy holatda jihodga chiqishlari farzi ayndir. Agar e'tiborsizlik qilsalar, hammasi gunohkor bo'ladilar. Bu masalada hech qanday ixtilof yo'q. Shuningdek, shunday holatda hech kim qo'zg'almasa, hamma o'tirib olsa, bir kishi bo'lsa ham bitta asrni ozod qilishga harakat qiladi va yolg'iz o'zi bo'lsa ham imkoni boricha jang qiladi. Agar shunga ham imkoni bo'lmasa, jihodga chiqqan kishini qurol va mablag' bilan ta'minlaydi. balki kishi yolg'iz o'zining jang qilishi Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladi va u zotni ajablantiradi. hadisi sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar bir kishi alloh subhanava taolo yo'lida jang qiladi uning sheriklari mag'lubiyatga uchraydi u esa zimmasidagi vazifani bilib orqaga qaytib jangga kiradi va qoni to'kiladi shunday kishidan robbimiz ajablanib o'z farishtalariga mana bu bandamga qaranglar u mening huzurimdagi ne'matni istab va mendan qo'rqib jangga kirdi hatto qoni to'kildi imom ahmad va abu dovud rivoyatlari beshinchi savol islomiy tarbiyalari maqbul darajada bo'lmagan musulmonlar bilan birga jang qilsa bo'ladimi javob bu savol ba'zi odamlar tarafidan ham aytiladi ular ichida samimiy muxlislari ham mavjud ular savol berishadi sodig'i kozibi nos va sigaret chekadigan va ba'zan qurolini ham sotib yuboradigan afg'on qavmi kabi odamlar bilan jang qilsak bo'ladimi? Ular Hanafiy mazhabiga juda mutaassib va ularning ba'zilari tumorlar ham taqib yurishadi. Bu mavzuda shar'iy hukmni bayon qilib berishimdan oldin bir narsani sizlarga aytmoqchiman. yer yuzida shunday ishlardan xoli bo'lgan biror musulmon xalqni menga ko'rsatinglarchi. Biz mana shunday ishlar mavjud bahonasida musulmonlar yerlardagi kofirlarni tark etamizmi? Savolga javob: Ha, shunday odamlar bilan ham jang qilish farz. Chunki jang ikki zararning kattarog'ini daf qilish ustiga qurilgan. Mana shu qoidalardan bir ikkitasini keltirib o'tamiz. Umumiy zararni daf qilish uchun xos zarar ko'tariladi, ya'ni qabul qilinadi. yigirma yettinchi raqamli bandida qattiq zarari yengil zarar bilan yo'qotiladi yigirma sakkizinchi raqamli bandida ikki zarar bir biriga to'qnash kelsa ikkisining yengilrog'ini bajarish bilan zarari kattarog'i daf etiladi yigirma to'qqizinchi raqamli bandida ikkita yomonlikdan yengilrog'i tanlanadi ana endi mana shu zikr qilingan fiqhiy qoidalardan kelib chiqib biz aytamiz biz ikkita yomonlikdan yengilrog'ini tanlashimiz lozim. Qaysi birining yomonligi kattaroq? Rusning Afg'onistonni bosib olib, u yerda Qur'on va islom man qilinadigan kufr shaharlariga aylantirishning zarari kattami yoki gunoh va xatolari mavjud bo'lgan qavm bilan jihad qilishning zarari kattami? Shayx al islom ibn Taymiyya rahimahulloh Majmu'atul Fatawa kitobining 28 jild 506 varaqda shunday deydilar har bir yaxshi va fojir musulmon bilan jihad qilish bu ahli sunna va jamoaning asosiy qoidalaridandir chunki alloh subhanahu va taolo bu dinni fojir kishi va oxiratda nasibalari yo'q qavmlar bilan ham quvvatlaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqda hadis shariflarda aytib o'tganlar zero faqat fojir amirlar yoki fisqi fujuri ko'p bo'lgan lashkar bilan birga jang qilish to'g'ri kelsa ikki ishning birini tanlash lozim bo'ladi yo bunday fisqi fujuri ko'p bo'lgan amirlar va lashkar bilan jang qilish tark etiladi buning oqibati din va dunyoga eng katta zarar keltiradigan dushmanlarning butun musulmonlarning yerlarini egallashi kelib chiqadi yoki fojir amirlar va fisq fujuri ko'p lashkar bilan birga jang qilinadi va buning oqibati esa ikki fojirning eng kattasi daf qilinadi va islom dinining hammasi bo'lmasa-da aksar qonun qoidalari joriy etiladi. balki xulafoi roshidinlar bilan bo'lgan janglarning ko'pi shu tarzda bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi sallamdan sobitki qiyomat kunigacha ot qoqilida ajr va o'lja kabi yaxshilik bitib qo'yilgan dedilar modomiki o'sha fojir amirlar va fisqu fujuri ko'p bo'lgan lashkarlar musulmon ekan ular bilan birga jihad qilish farz afg'onistondagi bayroq islomiy bayroqdir va e'lon qilingan maqsad ham Allohning dinini yer yuziga o'rnatishdir. Agar Falastinda musulmonlar ishning boshlanishdagi zararlarga qaramasdan va oxirida ishning buzilishidan ilgari jang qilganlarida edi, Falastin bu darajada zoya ketmas va Jorj Habash, Naif Havatma, Ota Kapisi va ularga o'xshaganlar kelmas edi. Ammo afg'on jihodi qo'mondonlarining hammasi roza tutishadi, namoz o'qishadi, boshqa islomiy marosimlarni bajarishadi va islomga chaqirishadi. Agar jang kofirlarga ahli kitoblarga va xudosizlarga qarshi olib borilayotgan bo'lsa, har qanday musulmon qavmi bilan modomiki ular musulmon ekan, ularning fisq va fujurlari qancha bo'lishidan qat'i nazar, ular bilan birga jang qilish farz bo'ladi. Imom Shavkoniy Naylul Avtar nomli kitobining 8-jild 44-varaqda ulamolar shunga ittifoq qilishganki, kofirlarga qarshi fosiqlardan yordam so'rash joizdir deydilar. 6-savol. Biz juda zaif holatda bo'lsak, mushriklardan yordam so'raymizmi? Javob. Ba'zilar afg'on jihodiga Amerika va g'arb davlatlaridan va falastinda esa yahudiylarga qarshi rusdan yordam so'rashni joiz deydilar yordamning bunday turi barcha fuqaholar ittifoqi ila harom va jihoddan bo'lgan maqsadni butunlay yo'qqa chiqaradi bu masalada bir necha bir biriga qarama qarshi hadislar mavjud yordam so'rashni man qiluvchi hadislar mana bulardir rasululloh sallallohu alayhi va sallam badr jangi kuni bir mushrikka dedilar orqangga qayt. Men hech qachon biror mushrikdan yordam so'ramayman. Imom Muslim rivoyati. Boshqa hadisi sharifda albatta biz mushriklardan mushriklarga qarshi yordam so'ramaymiz. Imom Ahmad va Tabaroniy rivoyatlari. Boshqa tomondan Safavan ibn Umayya kofir holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga jang qilganligi haqida rivoyat ham mavjud. imom navaviy rahmatullohi alay tahzibul asma va lug'at nomli kitobining 263-chi varaqda rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga safavon ibn umayya kofir holatida hunayn jangida ishtirok etdilar deb yozganlar darhaqiqat rasululloh sollallohu alayhi vasallam hunayn jangi kunida safaban ibn umayyadan qalqonlar qarz olayotib unga bu qarz senga qaytariladi dedilar Imom Hokim rivoyati. Sirat ulamolari nazdida sobitga Qazmon nomli shaxs Uhud jangi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga jangga chiqdi va mushriklarning 3 ta bayroqdorini o'ldirdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqda Albatta Alloh subhanahu va taolo bu dinni fojir kishi bilan ham quvvatlaydi dedilar. Mashhur 4 faqihlar kofirlardan yordam so'rash mana bu shartlar asosida joiz ekanligiga muttafaq bo'lishgan. Birinchi shart islom hukmi g'olib bo'lish sharti. Ya'ni musulmonlar yordam so'ragan mushriklarning hammasidan va musulmonlarga qarshi kurashayotgan mushriklardan ham kuchli bo'lishlari shartki, hamma kofirlar birlashganda ham musulmonlar ular ustidan g'olib bo'lishlari lozim. Ikkinchi shart yordam so'ralayotgan kofirlar musulmonlarga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishlari va musulmonlarga xiyonat qilmasliklari shart bu holat ular bilan bo'lgan muomala asnosida ma'lum bo'ladi uchinchi shart musulmonlar haqiqatda ham kofirlardan yordam so'rashga ehtiyoj sezishlari shart shu mavzuda to'rt mazhablarning ijtihodiy ra'ylari hanafiy mazhabi Muhammad ibn Hasan aytadilar. Islom hukmi g'olib bo'lish sharti bilan musulmonlar shirk ahlidan shirk ahliga qarshi yordam so'rashlarda gunoh yo'q. Alloma al-Jassos deydilar. Bizning ashablarimiz aytadilar. Mushriklardan boshqa mushriklarga qarshi yordam so'rashning gunohi yo'q. Sharti shuki, qachon mushriklar baland kelsa, islom hukmi ulardan ham g'olib bo'lish shartdir. molikiy mazhabi mashhur olim ibn qosim mushriklar musulmonlar bilan birga jang qilishlari uchun musulmonlar ulardan yordam so'rashini joiz deb bilmayman lekin mushriklar musulmonlarga kemachi yoki yordamchi kabi xodim sifatida yordam bersalargina ulardan yordam so'rashni joiz va bunda gunoh yo'q deb bilaman imom molik rahmatulloh alayh aytadilar mushriklardan boshqa mushriklarga qarshi yordam so'ralishini men joiz deb bilmayman. Faqat mushriklar musulmonlarga xizmatchi bo'lib yordam bersalargina joiz deb bilaman. Shofiiy mazhabi Alloma Ramli aytadilar. Imom yoki uning noibiga kofirlar garchi ahli harb bo'lsalar ham ya'ni ularga jang qilinishi lozim bo'lgan kofirlar bo'lsalar ham ularning biz musulmonlarga yaxshi fikrda ekanliklarini bilgan taqdirda ulardan yordam so'rashlari joiz lekin yordam so'rashning joizligiga bizning kamligimiz yoki ularning xizmatiga bizning muhtoj bo'lishimiz shart. Hanbali mazhabi Ibn Qudoma aytadilar. Imom Ahmaddan qilingan rivoyatga ko'ra, mushriklardan yordam so'rash joiz, balki Imom Ahmaddan agar kofir imom bilan, ya'ni xalifa qo'li ostida jangda ishtirok etsa, unga g'animatdan ulush beriladi deyilgan rivoyat ham mavjud. Imom Ahmadning bu ijtihodiy ra'yi jumhur ulamo ra'yiga xilof. Chunki jumhur ulamo kofirga o'ljadan ulush berilmaydi deydilar. Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni